ויהי בימי ושלטון הנשיא על כל ארצות הברית, ארץ אמריקה, הוא ושלטון המושל ממסצ'וסטס עד גיאורגיה, שלוש עשרה מדינה. ויהי בימים ההם יישוב היהודים היה בעיר מחוז בשם ניופורט במדינת רוד איילנד והנה היהודים האלה היו מתקהלים בבית הכנסת אשר להם ושמו בית טורו. ותהי מלחמה גדולה בין בני אמריקה ובין בני אנגליה ויושע הקדוש את ושלטון הנשיא, מיד אנגליה ומיד מלכה הנוגש, אשר נגש את כל בני אמריקה ואת כל היהודים. וישמחו כל היהודים במדינות ארצות הברית, ארץ אמריקה. ויהי אחרי הדברים האלה, וירבו בלבול וערבוב בארץ. אך תחיקות חופש לא נחקקו, וידאגו היהודים דאגה גדולה, כי לא ידעו אם יעמוד. רווח והצלה מבשלטון הנשיא, או מן הממשלה המבולבלה. איש יהודי היה בניופורט, העיר המחוז, ושמו משה סיישס בן יצחק. איש מלזבוע, במערב ארץ ספרד. אשר הוגלה מספרד, עם הגולה אשר הוגלתה, עם כל היהודים אשר הוגלו, על ידי המלך הרשע שוואווה השלישי. והוא היה השמש לבית טורו, בית הכנסת בעיר ניופורט במדינת רוד איילן ותהיו בשורות מן הממשלה כי יבקר בשלטון הנשיא לעיר ניופורט ויחרדו היהודים וכל בני ניופורט חרדה גדולה עד מאוד, ויאמרו מה נעשה בעת אשר יגיע כי הוא איש חזק מאוד, והוא יוכל להשתלט ולשלוט בשלטון שווא עם רצונו. ויאמר משה ששס אל כל הארץ, בדברי נחמה ויאמר הנה אנוכי אכתוב מכתב איגרת אליו לאמור קרא נא דרור בארץ לכל יושביה ויכתוב משה שש את דברי האיגרת הזאת למען כל העם, ויאמרו לאמור. ברשותך, אדוני, נקרבה בך בני גזע אברהם, בהערכה לבביה, ובחיבה גדולה לך ולמידותיך. נדבקה ברעינו האזרחים, בקבלתך, בניופורט. בשמחה נזכרים הימים ההם ימי קושייה וסכנה, ימים אשר הגן את ראשך ביום מלחמת אלוהי ישראל, אשר הציל את דוד מפי חרב, ואתה נשמח להתחשב ברוח אשר נתמך על חיק דניאל איש חמודות ויוכל לשלוט על כל מדינות מלכות בבל כן, הרוח ההוא נתמך, ויתמך עליך עד עולם, ותוכל לבצע את כל התפקידים המפרכים. אשר על שופט השלום הגדול במדינות האלה קופחנו מתמול כמונו זיכיונות לאזרחים חופשיים אשר לא יסולא בפז ואתה בהכרת תודה רבה לאל עליון עושה כל מעשה אנחנו רואים ממשלה נבנית על הוד העם ממשלה אשר לשנאה בל נותן חוק ולמורדף בלנותן עזרה. אך בנדיבות מעניקה לכל דרור מצפון וזכויות אזרחות וקוראים את כל איש ואיש וכל עם וכל לשון ובכל שפה חלקים שווים למערכת הממשלתית הגדולה ההתאחדות האחדות, הבריתי הזה, הגדולה והארוכה, אשר ביסודו גמילות חסדים, אמונה הדדית ויושר עדתי. ובכן, הלא עלינו לקראתו מעשה האל הגדול אשר מלך על כל צבאות השמיים ועל כל יושבי הארץ העושה את כל אשר טוב בעיניו לפי כל הברכות האלה ברכות דרור דתי וחילוני, אשר מהן נהנה תחת שלטון ספיר. ומשתווה. אנחנו רוצים להעלות את הודעותינו לעתיק הימים, השומר האדיר כל אדם, ולבקש ממנו כי המלאך אשר הוליך אותנו במשך המדבר אל הארץ אשר נשבע לנו הוא ברחמיו יוליכך במשך כל הקושיות וכל הסכנות אשר חלקנו בעולם הזה ובאשר כמו יהושע צבא ימים וצבא כבוד תאסף אל עמך אשר תקובל בגן עדן לשתות ממים החיים, ולאכול מעץ החיים. ויכתוב, ויחתום, וישלח משה סיישס השמש את האיגרת הזאת. בחודש השישי הוא חודש אלול, ביום השביעי בו, למען קהילת העברים בניופורט. והעיר ניופורט, קיוו באלוהי אבותינו. לראות מה ייכתב לו מיד הנשיא והשלטון. ויהי אחר שלחו את האיגרת ההיא, ותבוא אונייה אל מחוז עיר ניופורט. Hoover, Jefferson, Clinton, Blair, Lauten Smith, Jackson, Humphreys, Nelson Akatan, Shiva, Tsare, Arzot Habrit, Eretz Amerika, ובתוכם עמד הנשיא והשלטון, ויתהלך, והשלטון הנשיא בתוך העיר, בחודש השישי הוא חודש אלול. ביום השביעי בואו, ויהי בעלות המנחה, Vaigash Vashiton Hanasi Levita Shilton Beir Newport Leaf Ne Kolbene Newport ויעשו לו משתה גדול, ויאכלו וישתו, והנה ושלטון הנשיא בא אל בית הכנסת בית טורו, ויפגשהו משה שש, ויקרא לו בדברי האיגרת ההיא אשר כתב, ויהי בעת ההיא והנשיא והשלטון, שמח וטוב לב, ויברך הנשיא והשלטון, את כל עיר ניופורט לאמור, יהי גדול, כבוד האחרון, מן הראשון, וישמחו ויסיסו כל בני ניופורט, ועדת היהודים אשר בעיר ניופורט, ששו יותר מהם, כי נתן להם הקדוש לרוב לראש ולא לזנב, ויחיו למעלה ולא למטה. ויהי אחרי הדברים האלה, וישוב איגרת חדשה מיד בשלטון הנשיא, ויקהלו כל עדת היהודים אשר בעיר ניופורט, לדיה מה נכתב בה, ויקח משה סיישס את האיגרת הזאת, ויקרא אותה באוזני העם לאמור. לקהילת העבריים, לניופורט במדינת רוד איילן, ברשותכם רבותיי קיבלתי ברוב סבא את איגרתכם המלא דברי אהבה ונשיות פנים אך שמחתי כי בא על ידי להבטיחכם כי זכור אזכור ותודה את ההכנסה הנעימה אשר ניתנה לי מכל מיני אזרחים בבקורי ניופורטה זכירת ימי קושייה וסכנה אשר עברו נהפכת להיות נעימה יותר מדעת כי יקום אחריהם ימי סבא גדול לקמצים כי נחכם לעשות למלאכה ישרה את כל הברכות אשר מבורכים אנחנו בשלטון צדק לממשלת חסד לא נרפה לחיות עם גדול ומרומם יש משפט לזרחי ארצות הברית, ארץ אמריקה על התרביה, כי נתנו לבני אדם מקרי שלטון גדול וחופשי, הלא שלטון אשר צדק לעשות כמוהו, לכל איש ואיש יש דרור היצר וצללי אזרחות, ועתה אין עוד מדוברות רצונות, כמתנה ממין אנוש אחד, כאחר מתענג בעשות משפטי נחלתם, המבטן כי הנה בשמחה ממשלת ארצות הברית Asher Lesina ah, Banotenu Chok Ul Murdaf Banotenes Ra Ha Ha Ra ענק, הישמרו לכם כל אשר תחת כנפיו, ועשיתם כאזרחים טובים, כי נתון תיתן לו בכל עת ובכל שעה את חסדך ואת עמיתך, הנני למען פי וליבי שווים. אומר לכם כי שמחתי, ואומרים לי אתם כי טוב בעיניכם שלטוני, וברכתם אותי, והייתי אך שמח, אך יצדקו בני גזע אברהם, אשר גרים בארץ הזאת, ונהנים את שלום היושבים האחרים. וישבו איש תחת גבנו ותחת תאנתו ואין מחריד. אב כל רחמים הוא יפיץ, אור ולא חושך בדרכינו, ולכולנו בכל עוונותינו יעס למלאכה, ובזמנו הבא, ובדרכו ההוא, לשמחה ולששון, לעולם ולעולמי עולמים. קהלו איגרת ושלטון הנשיא ויכלו כל הדת היהודיים אשר בעיר ניופורט לקרוא באיגרת ההיא ויצמחו ויגילו כי הנה ידעו כי הדת היהודיים אשר גרו בארצות הברית, ארץ אמריקה, היו שמורים תחת כנפי ממשלה אשר ישמע ויעשה לכל העם לעולמי עד, ומימים ימימה הייתה דת חדשה, אשר כתוב על ספר דברי הימים, לנשיאי ארצות הברית, ארץ אמריקה, לחיות עושים את יום אחד, מימי החמישי בשבועות אחר האסיף ולפני החורף להודות על כל הטוב אשר נתון קימו וקיבלו יהודי ארצות הברית ארץ אמריקה עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור לחיות עושים את היום הזה ככתבו וכזמנו, בכל שנה ושנה והיום הזה נזכר ונעשה בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר בארץ אמריקה. ויום ההודעה הזה לא יעבור מתוך יהודי ארצות הברית, ארץ אמריקה, וזכרו לא יאסוף מזרעם. נפלמה התרגום והמסגרת האלה על ידי יצחק הראל בן אברהם מאיר הכהן איש מסן דייגו בשנת תשע ושבעים ושבע מאות וחמשת אלפים שנה למניין ברירת העולם ברוך הקדוש מלמד ידיי lekarev meromehem al kol bracha uthilah amen amen sela